الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أنتم وقت قبل واتجد دوبانت موانع الثبات على الطاعة بعد رمضان من تلمسا إذ ezitugaana okunywerera okugondera allah tabaraka wataala ezitulemesa okukola ibaada zetubaddeku mulamanzaani so nga ate bwe tugibaddemu tubadde tuzikola bulungi nnyo ensonga eyokubiri attawassuu filmubahat wano alina oluganda olulungi nsabamu munyambeko tusobole okujjayo التوسل ينقل كلام تتجيزك إنشاء في المباحات موريس كيليز وقبيري لانجا ويني دي كيليز وابين مباحو تيتين تنغا وغو تيكولا وتيكولا سا تسينا وزيون وسلام وغنان ni wowe kire singa tukozeseza era nawe tulina musango bisobola okuba ebyokulya ebyambalo embeera naye buli bwe biyitirira nze amakulu aganzijidde okubeera nti e, okuddinkira ennyo oba okweyinira oba okutwalirizibwa nnyo ebintu ebikkirizibwa mu busiraamu ne biri obudde bwaffe bungi mwana wattu nga bigeraawo kintu bw'oba obikozi olwofuna empirala kisinzira ku kunyonyola kwaki kwabamanyi ate nga bw'oba obigesera tofuna musango kati bituliira obudde bungi nnyo tunga ate mulamazi wange era tutera okubyewala okumanya omuntu ono allah yamusonda nga amanyi bali insaanu ala nafsihi basira wallahi mulamazan tulina ebintu byetwale nga silwakuba nti biri haramu naye ngaotumanyi byekuliira obuti agatowala nina okusoma ku qurani n'owumuza essimu gwe wenyini n'ogiteeka wabbali mu bugenderevu naye ngaessimu yo eri halaali mubaafu naye kubanga okimanyi puroguraamu eriko tekusingira kusoma kulaani n'ogiwummuza kati atawasu obugazi oba access gyeri kakubeera na access ku bintu ebikikizibwa nga bikwanguyira okufuna olwanga olina bingi oba okubanga oyanguyira obituukako nja kuwa ekyokulabiraku mu kusiiba emmere eri halaali erikkirizibwa ŋamba bulijjo si misiibu naye olwokuba nti tulina limit tokkirizibwa gisemberera paka enjuba bwegola omuntu tagenda kujakulya era tebimumala talina nabudde lwakufumba kyamisana bakunoonya kyayi okitegeera era newabirayo omulala ng'asobola okunywa akalinika ka kyayi oluvalama nzanira eyaggwa n'akanywera essaawa nnamba ye neemugendamu nga tasinemu wadde saayi infacti e, okugenda out n'okufuuka out tugendeko ku dina n'amutwala kula nti nanti nebyo essaawa bbiri tugendeko ku fiisi kubanga mutima gw'omuntu kiri mu bbaafa wulira tekirina buzibu kikkiriza tegera bwe zibangoye ng'alina ne keesi zateetaaga kirin excess bemanga nti mu bbaafu ayitiridde okuba n'ebintu e, e, ebikozesebwa ebingi nga bitwala obudde bungi ne bituleetera okukola ki nakuwa sinzira kunyonyola wafano kanti la shakka anna tawassu afi lmubahati min alطaami والشراب واللباس ونحوها سبب في tewali kubuusabuusa okubeera nga bino ebintu tubirina mu bungi bitwetolodde buli saide bibyavaire osobola okubifuna woyagalidde oba obirina mu bungi ng'ebyokulya ebyokunywa ebyokwambala motokayo yakuvuga n'ebirala nsonga mu bireeta ki atafuriitu fi baadi taat waadamu sabaati alaiha kituleetera okunafuwa n'okuleka e, ezimu ku ibaada netutazenywerezaako lwaki kubanga omuntu buli bwabeera omuntu buli bwali ennyo nga kuta kiva mu kukuta kwebaka olaba ibada zizabadde okola ng'olubuto luti luwewuka oba tokyasobola zikola ngu impakitika kiri mu mbeera era essaawa eno abawalabu beebaka nnyo emisana oli nga yakikwata bwata alina okwebaka naali essaawa nga ssatu ali mu tulo baezaali sina kwebaka misanakukabawala beebaka olunaku lulamba lwekiro batunula neyeebaka wonna ibade zinzu kuyitira omungu jeke e fajiriwa abaji sadde salatu dhuha nemuyitako nayitibwako asunanu zawati bakabuliya nebadiya za zuhuli nezigenda bwaba azukusa okusala zuhuli nazuka nagisalanga nenatera okuggwako wetegereza embeera naye nga muli mulimu abikkirizibwa infact waliyo mushariya wali waktu muwassa asharia bali kuno bakimanyi obudde bugazi nga munewandiika nze nosala kati mutemuwategeera obusuulu obulamu lwaki anti obudde bwesola buli bugazi okitegeera kati sirwakuba nti okubeera obugazi kyekikyamu naye waliwo omulyango bayirawe tukimanyi bulungi nnyo kuba madakhiri shaitani amakubu sitaani meyita okujja okubuzaabuza omuntu mangi ng'ogyeko shiriki nebida okuzuula mu ddiini ejja nekunoonyeza mu byakkirizibwa nekukwatira awo nti asobola okukumuza ebibuuzo ng'anoonya kwetaasa tekakiri kityokukubaziba ludda ali atya hmm? kiri kitya enkubamu wano ku bukaadi bumasaka kale bwe bankazanyira ku simu yange oba okitegeeza okulaba akazannyo kano kati anoonya omugambi kale akazannyo lwona akuma obudde bwesala tekalina buzibu awo omulyango ogwo sitaani wekira kitala n'okalaba zuhuli nebanga eggwako ono nekakutwaliriza n'ogwa mu bitaamu kubanga kabadde kakkirizibwa kati okugaziwa ennyo oba okubeera ne akisesi oba okweyunira ennyo okweyinula oba okweyibaala olwokuba nti kyokola kikkirizibwa omalirizibwa ekikozeeki okiyiseemu nekikutuula muki kituleetera okukola okunafuwa waliwo abantu abeera mu ddembe wadde ati waliwo firingi ey'olukwano kwanyu saala agamba nti owulira nti oli mukwano gwa owulira nga oli ku kituufu ojja kukola nshaalla kyoliko tekina ki naye nga bal kad ijiri ila alwukuru fi lmakruhat seisinga oyinza okuva mu biri haramu මෑංගෝ ඉච්චිදම් කියන ලැකිත් පිළිදෝ කියන එක්සැම්පල් එකක් පොළ. ඉන්දසෝඩෝ කුලේක සොළනේ මීතම් අතේ නම් තුංගන් තු පිජාව. අවල්දා පොළ සවද්දා ලා රකුලයි ඉලා පොළ එම්සි. අගොලේ කැම්පේන් ඉස්සාවුන්දි දමුකුත් වගිරෝ. අයිනා සැජන් යකම් තුවාලි දව කටුවා මගදී දිනේ කෙනෙක් කෙන්දෙරා. අවංගා ඉතත් නැබලස් කළා කියලා ඉච්චේ මුන් වැඩි සිමු කියලා ඉන්නේ ඒකංග ඒ nenge kyamuti kizeyo kitimu kuba bamusomera kizite eri haramu okugira batekirina buzizo erimuba kasita otuukiriza neweekuuma n'ogirayira mu timent n'oli mutaka shaitaani nga yebbato gye tulina eminene okulwanako eh, gyetutrainingira okuva mu ramazaani kuba wetubeera mu ramazaani ebansize kati wedda gye tulina okukolerera twerwaneko naye ebeetayiziga nti oke ono wa mubaafu mashaallah tujja kuyita wano kale ajja kuntegeera netwaliriza mpolampola enga almubahatu baabu lishahawat walaisa lishahawati haddun seera ebisinga ebintu bino byetugana kyenkola tekirina buzibu kirambu kigaana kireeta ekiwoomereza ekya shahawa obwagazi desires ebintu ebyokunyumirwamu ekifanyu liba kityakaseera neriggwawo kati ebiriiko okukoma buli kaseera omuntu aba ayagala kusanyuka nakunyumirwa kutyakala tayagala okulyawoomerwe buli kaseera ee eh, azanyemu asekemu naye gyokomye okuseka ennyo ogenda okulaba nga omutima gwange yali afaayo nga tokyakola ki obufunze bituliira obudde bungi mu linnya ly'okuba nti bikkirizibwa manyi oba ensonga evuddeyo bulungi lwe nosinga zinnyo ngaeri ebintu ebyo etwana ebikozesa naebyo obudde bwaffe bwe twabadde tukoleramu ibaada ziri mu ramavaani kuba tebyabaddewo buli omu abyewala naye buli webikomawo nga ebyeyambisa ngaetuliira obudde bungi ngaetukiriza obudde mwe twandikoledde ebirala liza n'olwensonga eyo eh, wesitulwa allah subhanahu wataala yatulagira tulye emirundi n'atugaana obujjeemu okiraba suratu taha akinaana mwemu aga nti kulu min tayibati ma razaknakum mulye mu birungi yenabagabirira wala tafugaw fiihi naye temujeema temusukka ensalo temuyitawo mulina okukoma nga mulya nga mweyagalira mu birungi byenakolaki ekyo tekitegeeza kituharamisa allah subhanahu wataala biyakkiriza kubanga owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam wahuwa asdaku zahidin abazuhaadi nabbi zahidi mwali mutegeko ye muntu eyeesonyiwa ebintu byensi nabbi yewamazima yemu ku beesonyiwa ebyensi okwesonyiwa okw'amazima weto nyo kwa mazima kuno kutegeeza nti ekintu kiba tekifuuse halaamu naye ngaakireka lwalaba kitekimukolera kimumalira obudde bwe mu byandikoledda akira so nga waliwo bannaffe ate nga besonyiwa mu kuhalamisa bituufu olwokuba ye tekimukolera ate nagaabala temukitya temukola bwemusi okitegeera naye owekitibwaffe allah sallama yali kaana yuhibbula asala yali ayagala nnyo mubisi mbisi genjuki era nga bakuyita kulya عند داكم ونمنون والحلاوة neyoji ntwege womire basiti abo mbavunula confectionary ebintu bya bekeri bekeri nga bimumanyi bitambula keeki yali agala nnyo ebintu ebirimu okuwoomerera waliwo hadisi musirimu eraga nti ebinyogoga waliwo yavuna nti ice cream nakyo oyinza okiyinza mukuba kiba kiwoomerera talinga abyagalanyi wayakulu llahma n'ennyama ng'agirya wayakbalu ma yukaddamu ilaihi illa anyaafahu ala yarghaba fihi byonna bebamuleetedde muntu ngaamuleetedde yagasula gankulwadde kujjawo nga takyagadde bwagazi ye ng'omuntu nga takinamu bwetaavu naye baabimuleeteranga fastimaalu lbaahu la haraja fihi okukozesa ebyakkirizibwa tewali mutawaana gukirimu lakin al-af na ya kabenje ayakuna fi zati hadafan wa ghaya fi kumanti kino choko jesa ebigendere bikirimu bikusula mukuzikirira bikulira obudde bikujja kwa ibada ennungi zobadde okola mu ramazaani nanaawe boolabye ekisinga okutulemesa wano kekuba nti obudde buggwawo ensonga etera obumalawo tugenda kgira mu nsonga eddako naye wano obudde tuba na bungi buli omu yeegendereza ekitibo kyange tekifa mpaka tuteekako n'owebindi tuteekako n'ebitali eyo nga tubiriranyisa ekitibo tekifa olw'okuba twafuna emaani nyingi naye buli kantu omuntu yeegendereza abuuza nnyo kino tekita kisiibo kyange owange kisiibo kya era olabe lwakuba kiri mu kisiibo kubanga yakifunidde obudde bungi n'abeera nga akiwa obudde ate bwamaze bino ebintu ebikkirizibwa naye nga bifulire obudde bungi bitutwaliriza kati wabibbinkiramu ennyo nabyo ebitulemesa okunywerera ku ibaada nga kubiriza tubikendeeze tubyerese kubanga otegedde bwoekireka tolina kyofiirwa bwokendeeza kumbiruzi zooli olunaku tolina kyofiirwa kuli bwoli ennyo ozitowaaze nikijja kukulo n'okwebaka kulungi naye okwebaka ennyo wali okutakugasa oba tewebaka ennyo essaawa n'ogiwayo gisimeni mu qurani tofiire hmm, waliwo engoye biiznillah ng'osobola okuzikola ozisaddaka nga bwewasaddaka nga mulamanjaani olina nanyingi ennyozirina kuliira budde bungi ewaliwo engoye ezirimesa abaddu ba allah okusaala oba mwali muzirabyeko era munonnanyamba nimukwafatireeyo kusiiga ku mikono nkyaginoonya ekyambuze kubanze mmanyi ekyakkirizisa okusiiga albalwa obuzibu bw'okubikkula omutwe gw'omukyalo ewali abantu abatalina kugulaba kunsi n'engeri gyesibyemu naye omuntu abikkula omutwe n'agusiiga naye ate emikono nga tagibikkula kati enjawulo ziro naye era ogenda okutuzula ngaolugoye kapaki obutu obutopu bwe bambala nga tekasalingo eddiba limukutte ku mubiri nagwe nabuza naye amasaala gano gajjawo nadde sinaye ganye kusiiga ku bitundu bino kuba ejja kusiiga ne ku ntumbu eno olwokuba bye wayambadde ng'omukyala olaba waliwo olugoye olumulimisa okusaala munina kumala kwetemaki kuteeya naye nga mulamanzani yabulese embeera biiznillah saba allah gikitaase tusobole okukola ki okukozesa obudde bwaffe bulungi ensonga eyokusatu era nga ensonga enkulu ziri ssatu ndala tujja zongerako bwongezi kulwa ziro zyatulijjo tuziraba naye zino mu basi okunoonyereza kwange kwalaze nga zitukosa nnyo kuba mamavaani wali zibeerawo nye kati buli lwe zivaawo ne zigenda babula buli obuwangaazi obungi muntu munamazaani alaba bamazaani yetejja kudda agikolera omwegwe ngalina gobaga nti bwomala manzani omusawala ejja kuwangaala nnyo kati okolerawo byawo nebikolaki nebiggwa n'okwereesa kulya ebintu ebingi kuba tubadde tubirina akakiso teri kulya emirundi mingi teri kunywa kyusakyusangwe tumanyi kubeera ku tisimbiki abantu baba bali obudde balina engeri gye babukozesaamu ennungi then ekyokusatu wano al irtiaadu عن الأجواء الإيمانية الابتعاد عن الأجواء الإيمانية إيش جامو أجواء إيش تمام سينغو كوتينغا الأجواء جيت الجو إنزبون لا ni ولا إنيو من ne أتموسيا يا إيمان أجواء yandibadde ngaembeera y'obudde weza oba climenti oba environment community society oba moment of demand oba bwekibeera mulamagandi zijja nnyo society y'obukkiriza yekulietinga yokka around everybody buli omu wooli ogenda okulaba naakulya ebbali yasibye nowene yasibye n'omulala yebikkirira nomubuuza bulijjo oli musiraamu naga nti eh, ndi musiraamu bulijjo tokimanyi kati embeera eyo ekuwaliriza okunywera kubanga environment yonna esiramuse webaazina buli omu n'asituka ajukira terira nti webanga kampany ensiramu mwenna muvaawo teri kulya agamba omuntu asiirirayo kyobola ekivaamu kinyumu ebasalawo buli wamu basala wano basala nawali basala that environment ebeera ya iman ekitegeera kati okubeera ewala ennyo n'abantu abakola ebikolwa by'obukkiriza oli wala nnyo n'abantu abasomako mu ddalasa okubeera ewala ennyo n'abantu abejjukiza ku busiraamu oli wala nnyo n'embeera z'obukkiriza oba simaye nga kivudde bulunaye njagala okuliraanyisa wano yeramazaanu gye twakavaamu lwaki tujjumbira nnyo atmosphere oba environment surrounding yonna newe tubalide tuli mu nsi ya busitamu naye ekuliyekingawo imaani obukkiriza bwereeta olaba n'omuntu talya olw'okubanga abala tebaalidde naye ng'alina n'ensonga emukkirizisa okulya ekyo na bangi bamanyikire mu basiraamu naye nina bulaza wange akola dubayi marina eyo namudalako mu kisiibo nayensula ennaku ssatu ababeera kuno shekizaidi e rod ekisawa asula ne munne si mu kisiraamu naye nga talya ate nga yafumba ddaawo namubuuza bamwita furedi furedi lwaki kaga kiyinza kulya nga abasiraamu bonna batibanswala jajja wange musiraamu yani environment yekuliyetinga nebaya imaani hatta abatali basiraamu bakisiiringa nti okulya mu kisiibo kiswaza ekitegeera kati ekisiibo ekiggwa environment yegenda egenda n'omwezi gwa ramadan nga bwena banyonyodde kati wansisiiba sikkati osobola okunoonya abaazisi owale nga tobalaba lwaki ibaada yaffe ekinoomu yakwewanako bw'oba towangala na babiriko omaliriza totegedde ntiki ebiri bw'oba bakuliraanye tebasiba mande na lwakuna owangala tumanyi nti gyebiri naku njeri tebazitegeera tebali kwakyula si be bataala ku sunna ntiobalawatibwe ozirabe mu bulamu butolirabe muntu akola naasira ate nga ibaada zino eza sunna zitunyweza nnyo kuki ku ddiini kuba allah subhanahu wataala yatusuubiza mu hadisi elkudusi nti omuntu tayinza kusembera eri allah n'amwagala nga bwamwagala ng'akoze ebintu byeyamulalika ku hadisi mugimanyi wama takaraga ilaya abdi omuntu tayinza kusembera gyendi nemwagala kusinga nga bwasembera gyali ngaakukola byenamulalikako okusaala akusiibwa nga bwe twakumaze naye ate yayongerako wama takaraga ilaya abdi binawafil hatta okibba omuddu wange tayinza kusembera gyendi n'asigala ng'akola ebyo emirimu egy'okwetuma tugita gyakyeyagalire kwesagawo nti kansiibeyoku naye nga tebamulaliseku okusiiba sitta tebansiibe mumandi hatta ohibba allah akwagala nyo wali oledde akwagala naye ayongera n'akwagala olwa kino kyeweetumye n'afuuka nga ge matuugo agawulira akuwuliza bituufu akuwogeza bituufu akulabisa bituufu akukwasisa ku biki bituufu lwaki anakasi akiwa imaniya sosaati giwangalamu yaki yabukkiriza anono wenebaliza bakadde baffe abujamidi akyogeddeko naabunajiba naye nga nze ntera nyoga nti tuli bibala bya sosayati abantu gye bakuliyeeki nga abantu bagirabanga ennafu naye ate ye esinga okunyweza abantu omuntu agendaku mu dawus eitha baada swala ewantu wonna ngaekyakikola nga kya rutiini tafaanana n'ataliraana we basoma oba ku wiikendi alina dalusi gyagendamu oba nga bagiprogulaminga eryawo nti oba yalwakutaano oba yasatade oba yakino bakadde baffe batuwangaliza mu mbeera etuusa okulowoozesa abawalabu nti uganda yonga entereka bawalabu era bamanyi n'okukibula namwe mulabika mwali mukirabye bababuuza bamwe mwokugera luwalabu ng'omuntu agenza okusoma kubanga basanga ng'abaana bali ku musingi baguyita mwadalu nga gwenkanankanira ddala n'abaabwe naye nga misikini bwojjeewaffe biba byakwerwanako naye sosayati eno eri zilamiki webikkiriro waliwo n'abayiga okwebikira olw'okuba nti asomedde mu ssomero ly'abat y'abasiraamu ng'anaayiga okwambala olw'okuba awangala n'abasiraamu esola n'agyekwatako olulimi tuluyiga olw'okuba nti tuwangaala naye ate abaateekateeka sosayate eno twannange musaaleeko mujje tusome baakola omulimu gw'amaanyi era mu maaso gwawula nti humukiriri babanga abatono mundabikyalo nyokubeerako abantu abeekwata ku dalusunga abatono era osipiringa olusiraamu mukerie omuzikigwawo nogulyatu obutukivu gubiriko nolwekyo al ibtiadu an l ajwai l imaniya okubeera ewala ennyo environment oba n'emikwano egiri ku kukkiriza nakyo kikwongeramu obutanywera nga so nga ate mu ramazaani tubadde banywevu nnyo olwokuba buli akuli mubirizi buli sayidi buli kaseere naazaani banaye okulawo bulinga naye bwoba weerabitugundi tewasiriza akujjukiza buli kaseera teera tuba bakuwona yesu kale tetulina gye tuli yeesingira ate tegenda kuva mu ggulu ejje nababuulidde edda soka ate wano gye tulimu gosobola okuba gy'oli <laughs> ng'osinga abantu abawangaala wano ua oyobusiramu kubanga bubamanyi kugenda mu muziki ate bwekituuka ku bakyala kuva covid lwe yajja emiziki gy'abakazi baagyekala bwaba talinamu emaani esaala bwomwoyo talisaala ekitegeeka uzubaziggala babula duva ye yekka omuntu atali ku byakusaala eswala zimuyitako talina wakyamakufuna uzu wadde okugula amazzi nti asaale oba beekungekunge ne wabula mwazime mujje tutwale muggale omugende kati eyo ejjawo naye nga mulama wazubaani si bwe bazze al ana adat embeera yazzeyo dda bwoba oyagala obutawulira azaani oba tosobola kwekoonaku kugenda kusaala teryakubonako kubanga teri yakulaki ajjukira buli otubeera ewala ennyo emaani tesobola kubeerako ekimu min ah, usuuli aqidatin tukimanye bulungi nnyo mu bikolo by'enzikiriza yaffe anna al imaana yazidu wa yankus tukimanye nti imaani eh, eyeyongera yeyongera olw'okugonda ate neka olwokuba nti koze amaafiya netujeema فيضعف لنا في الدلا ويضمحل لنا بانجي سيدي بانجي يقل لنا قصانه نيدي إذا عرض العبد نفسه لأجواء الإباحية منذ قصته أبريزينتينغ وغلامو نابو وايو نابا نجايا وانغالي دمو انفايرومنتي مجيكا سريس تصيات إباحية نستيقظ كويجا جانيا ennyambala mbi kitegeera teriyo afaayo ku mateeka kati sosaate nga mwoli gyowangalamu kkiriza gaana teri akujjukiza nti ekyo kyokola haramu oba kino tekikkirizibwa oba kino kyekikkirizibwa takunyweza kula kirungi okuba n'omukwano omulungi ogukunyweza naye oba tomuyina imaani erinakukka kuba teyina bwegenda kukolera bijongeza walfujuri wattabaruji wasukuri enkunami kuwemula naye yafuuka abaana baliwo social media kuliko abaana bewaka ate baba basiraamu nayenga bebaga nti bweokunama lweyimba obulungi oli omudinka yagenze mukwatako natandika omumusamba bw'obanga ddala owangala mu society abakyala abambala bati amaaso ganakkakkana ddi kuba amaaso buli lwe galaba ebitundu by'omukyala naddala ebyekyama gategeeza obwereere yessaawa noonya era ebiseera ebisinga omuntu anoonya kubanga sigino zamulaze tiwaliwo obuki obwetaavu songa bawangala n'abantu nga bambala bulungi olwawo okubirowooza n'okwerwanako okutera okukwanguyira kubanga wezza mangu n'abakuza babeera bati atwetwangala musosa yaffe eri kwogera ku haramu tekyogerako wano ehutuba bwegitone waffe wali emiziki bwegityo era ogenda okugisanga nga banyini baagyo bamurukia society njagala kutegeeza murukia wano balina essuubi eh, abo ba allah ajja kusonyiwa musonyiye musaasizi ene batya buzeemu kubanga bajja bagagga baabwe bajja kudduka ku muzikiti bagende ayogera ku kikyamu bo tebakyogerako naye akyogerako todda abantu baffe tetumanyi bwe tubakwata tabawangalizaawo mu ssuubi eryo erijja kubeeraawo bo basubira allah asonyiwa busanyi newoba teweetonze ate nga yenyi yaga nti yadiidu lifabi abonereza nnyo byonjiro yinaokubigasa yazikiriza entuufu abantu mubajjukize enzi enzijukiza ki entuufu ate mubeere nga mubawumba enkumbe entufu bwe kituuka ku saddaaka wawebale ate eyo saddaaka bagireeta era baseerawo eiza akawunti oba mobile money systems ennungi ez'okuwaayo mu ndisi gwa kitiibwa kati ne society n'ensi eno gye tulimu n'endala teeta toyogera ku kinyuma tebakulagi ate ebiteresi nga tosobola kukyogera kubanga kiba kitte kibakolera mu ngeri ya foreign smany policies diplomat naye ngaensi eggwawo bwetyo bwegenda ezizikirira neggwawo teri yasobola kwogerako ate nabo tebalina ngeri gye babisabika bire lwaki agiwa tesizaati zabukkiriza teri alyogera ku kibi ate n'ebirungi tebabireeta mu ngeri gye balina bireeta basiiga kati azigo imaani erina kubeera ngaekolaki ngeka imaani okweyongera balina okutubulira nti kino kibi n'okireka kino kirungi n'okikola era buli wetubeera mu society nga emulimu atukubiriza kubeera ku bukkiriza tewali bikolwa bya imaani isiraamu kulaba bikola bitunywereza ku ddiini inshagala alkalb ala ddawamu bidduniya wa ahlaha omutima gufuuka bize ku duniya ne bannyiniyo omuntu alowooza kimudutiini kukeera alina pulogulaamu ye eyoyitagimiisi naye teriimu wadde okukyama ku nsomeko wano abamu temulimu natutwala tebunakyanja kutwala abaana badde teyisomere nange nzirike ngende ku muzikiti lwamanya ku mulimu ku offisi abazadde bakeera okufa abalina ku mmotoka n'agenda n'atuuka gyebaka mofiisi eggulawo bbiri yakedde nyo mwana mudotinga kumi n'emu ana mu ttaano eziwera kumi nabbiri osasula fayini nga yatuuse bwe babadde baveeka basadde nedda tebasaala anaasaala ku mulimira omwana ajamutuuse gye banaasaala nedda ate alina puresa y'omuno na mwenda abiri n'oyisaamu essaawa emu fayini mitwalo ebiri omusanga n'asukaali oba kuliko wa bodaboda muntumire omuleete wano ebananyuka nanyuka ku kumi nabbiri nejjamu kati omwana n'atuuka ssawa zamaama satu olwajjamu olwanya namukeeza kkumi tubabeera bati mu kkubo tegeera rutiini eyo temuli musola kikinga dropinga nonayekola bino ogenda lwaki tafunyemu amuga nti breki nga mumunange otendereze ku allah eyakuwa emmotoka kale mujjamu wano mubitaala balina ezikiri gyoyogera paka bootuuka ku mulimu oba tewali akikugamba era tojja kikola naye ng'ate oba obudde bungi bootuula mu jjaamu nga yeeseetula bweseetuza bwabeera waakujjukiza nti leeta zikiri okisobola kuba ne ayazo ze wasomye ziddimmaani okisobola somamu kulani paka we banaabata oba lwojjaamu akwata n'okukkiriza nti n'obudde bwe tunaabaawo tobumanyi kisinziira ku kiri mu maaso awo nituseetula wasafu n'alaki n'atulyawo liza n'olw'ensonga eyo bayana nabiyi sala allahu alaihi wasallam anna ahaba albiqaai ila llah almasajid nabbi yatulengeza ebifo gye tunona obukkiriza kale gye tusobola okubusangako ku nsi kuno waliwo ekitundu nga bw'ogenda biizinillah n'okiddiŋŋana n'okiddiŋŋana waliyo obukkiriza aga nti ebifo ebisinga obulungi ebyo gyemizikiti gimanye hadisi ahabu lbiladi ilallah ebifo ebisinga okwagala mumaaso ga allah gyemizikiti lwaki kubanga emizikiti buyutu taati tugendayo kugonderayo allah subhanahu wataala ekyo allah ekikola kiri international buli muziki kyosanga wasirifu eri kuzanyiramu ero abaana bwe bajja ne bazanyiramu babakubutula newankubadde ate ogoba abaana muziki oba ogobya abasika b'enkya mu busiraamu ebyo eh, biwandiika ebimu omuziki gw'ekitaka waliwo gye baabiwandiika eh, yali ngaagereeta yagamba nti neewuunya okusalira muziki naye tubulayo omwana yenna akaba wadde azannya olwo abasika b'enkya okusalira muziki banaavaawa yanaategeeza kuleetayo abaana abategeera sala wano salaweehi ngaobwana bubeera bungi mumasigidi naye nga imamu ayagala bugoba naye nga bwe obunyumirwa bino ebya social distancing tewabeerawo afulumye nga yeeraako ezze ziweddeko akooye kanga ogenda okujjuza ekifo ekiddako kati bwogera awo bibanyumira naye kati imamu libawo muzaamu ngaabaleeta abaana umalako abasiraamu emirembe naye nga noibada gye bamalako emirembe yadakiika kumi nattano sipiidi gye tusaalirako nowali wona kuteba ente n'olwekyo abaana abategeera ekibagoba muzikiti olwokuba omuzikiti kifo kyakugonderamu allah yewabeera ddalasa ezayo waliyo empeera zaayo masijidi eyina lwakabbiri eyina gyo gyazisala nga sijoze tahiyatulmasjidi ate buli bosala kitwala ku lwa allah lakezekiro zifunamu empeera sizalayi sizabwereere okitegeera nasigiri wali esitwala yajjamu erimu empeera nasigiri bajja okukugambirako ekitegeri wa wanuzuulu rrahmaan abdu rrahmaan ate nasigiri wakkirayo okusaasira kwa allah hadisi twagisoma wali nga twogera ku bulungi bwati bwokusoma qur'ani nanabbi yasoma nti tebayinza kukuŋŋaana abaddu mu nyumba mu nyumba za allah nga basoma ekitabo kiwayasadde abasuunahu ne bakiddukanyaa ono tajwidi wanokwata tomatino kujjaho nga malayika zibakkapo nezibabuutikira n'okusaasira kwa allah olwokuba batudde emasiri nga balina kyebakoleramu nabbi n'atuma nti ate obutale bubi nnyo allah abunyiigira lwaki kubanga yo mahallu al ghish kifo byakukumpanya nakufera wal aimanu lkaziba n'okulayira okw'obulimba tegeera wakulufu lwadi wa gairi zaalika mu butale abantu baawukana ku ndagaano nnyo balayiralayira ebitali bituufu wallahi sibyako nze sifunako n'ebirala bye mumanyi ebiri mu butale ebiyitirivu nabbi yatuyigiza nedduwa ng'oyingira akatale simanyi oba akatale ketwogerako keko tabana yagamba owino abamanyi ekibu yewa teeka naakemmere loleza amatooke mweziyingira oba naaka ezi etunda engoye ngaetunda buli kimu zino mmole eziriko olwaleero nze ku lwange ndaba nga nako katale akuba akalongoose nekuba ne definition ya maketi mu lungereza kitegeeza wa wemugulaana omu naagula omulala naakolaki <laughs> n'atwala omu naakwesenduma n'atwala ekyamaguzi nomba mukikoledde mu luguudo naye obutale obuli gazeted moolo biki ku miryango egyo emingi gye tuyingiramu ekimanyi nti eddubwa etugayaaza okusoma ekigambo kino buli bwe nkirowooza nzijuukira abuja miriyoni emyaka giri kati kumi gyabalana kuyitamu ayina ekigambo kyeyogera ku anasiru hoteri emakkaawo kwaziyaazi ngakitugamba nekiteka kpawiri ntera nnyo ekimukiukiza era kyali ku sabuti musitta tuwan twatandisedde okukaayana nsiiba enta lwomukaga enta ate njala zisiiba lumu kikulu okuba neirimu naye yayogera ekigambo kanti mujjukizi n'abali kuno nkikeyalinge aga nti tugende ku masjidi netugenda ku masjidi salaamu wahalamu wansi aga nti tunulira abantu bwe bayingira mu muzikiti awo kuba nagwo guliko emiryango era olina okusomeddwa eyingira nefulumu aga nti olaba abantu bwe bayingiza kukono n'edduwa tebasoma olwafulumya tujjo nga tebasomya edduwa ezo besikisa abantu baffe tebazikola tebazimanyi naye ate bali ku masikala gana amanyini zebandibadde bakola ebandibadde bayiga oba ebabeerako kati e, ekindeesezza ekyo kuba nti tuyingira mu akeeri nga n'edduwa tekugikola ki naye nga omuntu akolera mwaka edi bulinna omwaka engeri itaano ogwokubiri nga tasoma dduwa bwayingira n'okufuluma tamanyi dduwa yakatale ezo besi nasobola omusanga alina ekikonde ku masipala gatyagaliwo okuba gano gali parent paka nga kitawali aweddeko sikatizizeewo nga mukambu njagadde kireeta ezo besi naye tetugimanyi yatukubiriza tuziyigiza abantu nange enjibagamba sooka obiyigeri infact bitunyweza ku ddiini kuba allah yatumati ozukuru llaha zikiran kasira allah mujjukire olujjukira nga lungi mumwogereko nnyo naye okwogeraku allah tabaraka wataala si kutuula mu nsonda wali kyokka noganje nja kutuula wano nnaku lulamba ngandeeta zikiri osobola okukola lutini yonna ate nobanga allah omujjukidde tebategeeza tekwogera buli zikiri nabbi we yagiteeka amakulu allah takubeera wala eno lajwa al imaniya environment ensiramu gyetwogeraku ojje kuliyesingira wenyini ti oba oyingira okuva ewaka wasimizibwa ogenda kuyingira masjidi oyingira mmotoka yosimbula ku mulimu ovaayo olaba nti otambulira mu kutendereza allah tabaraka wataala ekyo mu butale nakyo kitono wamu nebiri abali mu butale mubimanyi wali eddogo asisro washawaza fi l aswa kuloga so biyitirivu so nga tujyangu okusanga mu masjidi kale bwe tuba tunoonya obukkiriza tweyinire nnyo environment ennungi twettanire ddala twettanire emiziki gye basomesa zuumu yino kweri tuzettanire biiznillahi taala وقد حسن الشرع على مرافقة الصالحين n'eshariya y'obusiraamu yatukubiriza okukola omukwano kitufudda kuwangala n'abantu nga balongoofu omulaza matuhumu n'okubeera nabo buli kaseera nga yezesaakozizo muokolaki n'otambulira liyataada almuslimu kuyera ku taati wataka sayiat omusiraamu abeere nga amanyiira okukola emirimu egimuleetera okugondera allah n'okuleka ebyonoono olw'okuba nti abalongoofu bajja kutuyambaku environment enabagambye wali mulamazubani olumasuli abadde akuli mu mbiri ng'akuyambako okugonda kuba nogwe bitakwata kamera abasiramu basiye sijja muyiikiriza bakikunyweza kati okusiba kwagenda ani agenda okukunyweza okunoonya abaganda abasiraamu bwoba owangaala nabo enfakti wangaala n'abali ku ntegeera eyo gy'oliko lwe batagenda kukumalamu maanyi otagenda kufiringa out of place banabata oba odmanab nasosaate y'abavubuka e uganda eyo alomukanaana nti abongoobyetandaki nemugamba aba bajja kunsereza ena kyenamanyiira era saagala kukivaako nina ekimu nga nti wangaddeku nze okuva bwe nategeera emyaka abiri mu ng'oleeta ebbaasa ya mitwalo kumi nze nkibireeku nga nga nti nedda eyo eh, kijja kujja kino tekindesa kintu kyembala kijja kuba ntegeeza mmaze ebiseera bingi naye olwobbagenda mu bbali balaba kiri kikulu ebiyo balaba gwe fala olwagenda ne bakutunulira nga atategeera era bajja kukusuuza akayanziko beera wamu n'abo abali naabo ki ekikyoliko lwojja okunywera beera n'abasiiba nga bw'okowola n'abakitegedde vera wamune jama ekola ebyo byoliko beera n'abantu abagondera allah bw'oba owangaala nabo tukulietinga society environment eyaffe oba kuyita mu dalusi genda beera n'abasomako omudalasa bonna awangala n'abatagisomako bagenda kulaga nti byemabega nnyo bakulage nti waliwo ebikulu ebiri obudde obuyisirire tegese ntera tumanyi bads of the same tethers lock together ebinyonyi nga bifaanagana era bibuukira wamu tosuubira omuntu gyawala kugeza wano eyenywereza ku ssuna yagala ennyo okussa ssuna mu nkola n'owangala n'atazaagala n'ozibeeraku nga naye bw'atasobola kuva mu balibwa abanga ddala anoonya hidaaya n'atakyuka era agenda okuddamu gamuga nti batandise okusirirwa kyekimu bona agenda mu basangi b'omupiira ojja kugwagala era ojja kukola bye bakola waliwo abantu nga tebalina mugongo ayanguirwa nnyo okufaanana waalaze nga nawolovu bwasanga abambala obupale nga bukamiimo nga naye ayambala bwagenda n'abasaala kujjama ng'asaala kati okwenywereza wamu n'abalongoofu kimu ku bikuyamba okunywera nekikumanyiiza okusaala kujjama okusiibako okugondera abazadde okuyisa obulungi abakyala obo nabwo bulwadde kuli mu sosayate yaffe abakyala bagezaako okwagala kristo obumu naye abadde feliya engeri feedback etera okukomao tetera kuba nungi tirakumaa nti bali paket naye ebiseera ebisinga owaffe nti ekitera kudda bulungi naye bonaagera n'abaami nga ddala bamanyi nti omukyala ayisibwa bulungi oba famire oba abaana baagaliwa bafiibwako naawe ojja bbafaako naye bonaawangaala na bamukyala tateesa wange zetombuulira abaana nze ndi kuza kitanda tosobola bafaako kubanga bwambala nabo ebyobukkiriza siye baliko okubeera ewala ennyo n'abantu abali kubukkiriza kikwongerayo nnyo tosobola kugondera allah nga booli nabo ekiraala baga nti mbulira gweyita naye nkubulira empisa ze kitegese almaru ala diini khaliili omuntu awangalira ku neeyita ku ddiini ya mukwano gwe fanzur amman okhaali tunuulira gw'ofuula mukwano gwe Walazimaino mkwano ni mnini ilaga enda kuweta amba sura tulukurukani. Tegezu. Mundu haginda ganti ya alaitani. Ya waila ta alaitani. Nga zin san zenze. Lam atakhiz fulana ni khalile. Nga gundi samu fula mkwano gwanu. Nyanji gilizo kunye njama. Nyanji gilizo kugula wa malaya. Kubanga ye ya ya bila bangabili izi. Tegezu. Kaila waliwe mkwano ni mnini. ngomuntu yakuyigiriza kudda wakale tinenga gwomanyira nti oyina kuddayo mangu sidwa kuba nti oli munafu naye lwakuba owa makage ekitibwa tolaba kyekikufu ekisaanidde osobole okuwummula nga ayagala kukubeeza waali ziwere mukaaga musanvu kuba ye weteeri omukyala oba abaliyo abayisanga bwasanze kati nga tofaayo nja kuwa emmotoka eku nja kukutwalako nkutuusa owangala naye okumala omwezi myezi ebiri esatu toyinza naye butaddayo kiro nyokumaza ngu ezi okunywa ebitamiiza oba sebere okola byakola kuba owanga dde naye akabanga kati kangi tunulira amasomero ga abantu gye bava mu ddiini ne balukazi kuba essomero lyasomeramu lirina rutiini ate ekwata mande sande omwana asoma mu ssomero lyeri balina pulogulaamu wamutwala mu ssomero lya kigo lirina enkola yaalyo olina okugenda muki bagiyita batyeyo gye bagenda ku sande kitali kyaki oba ekitapo baki olina okugenda ebasaba bo tobabula ya busiraamu ate kino ekikulema mugaffe twagala okubawa raisi zaabwe naye bolaga nti wajja wano nga togiraba kati omwana nafuna emyaka mukaaga nga waali balokole n'omusubira okusigala nga musiraamu tegisoboka nenvironment okuviira ddala ekyalo wekiwangaala kufeeyo okulyetenga environment esiraamu surrounding abantu bemakaago bakule baimaani basobola okukuyamba theni ku kyalo amasomero gye tukolera bwe tuba tusobodde okukikola yinza okuyanga kale abo abangi bwe babaganya olina banne bwe muwangaala ng'asobola okunyweza ku ddiini awoba oseerera akuzza engulu omye mayo afkid naye kimu okubyongera okunyweza annalbia tuasiru fi imaani labdi society eno oba environment erina kyekola ku imaani y'omuntu jawaabu lalimi ye ansa omumanyi ono gye yawa likatibilmia omusajja eyatta abantu ekikumi nkimanyi ekyafaayo ajata abantu kyenda mumwenda nagenda nabaako gwe yasooka okubuuza allah asobola okunsonyiwa namuzanta golimu onoonyi wayitawo ddanaga nawe nkwongeddeko nibawera kimu nagende omumanyi yaddako namugamba yamuuza nti hal li min tawba nsobola okwenenya namuga nti naam wama yahulu bainaka wabaina tawba ki ekiyinza okutugaana okukola okwenenya ekyekiika mu kwenenyako osobolera ddala okwenenya yava amuga nti empali kakati bwomala eniya y'okwenenya oba omaze gireeta nga wenyeza empalik ila ardi kaza wakaza yamubuulira ekyalo awo wobadde obeera vaawo senguka ogende ku kyalo gindi egundi fa inna biha unasan eyo ojja kusangayo abantu yabuduuna allaha abasinza allah fabude maahum sinza nabo basobole okukunyweza kwani allah subhanahu wataala wala tarji ila ardika eno gyobadde todda fainaha ardu suin nsi yaboononefu tojja kunywera ku bukkiriza tebula abaganda baffe saba allah abanyiza ab'ennamaliga n'omukwano omungi gwe banyiza n'abaganda baffe omuntu anywerera ddala era baffe tulina ebikwate mubanzala mu busiraamu olwoba wakitalo muntu asiramuka n'aba munywevu kubanga tukategezzemu ekikekola kyeyingidde akitegeera n'otabeera mu kweyinga naye buli bwoyagala okukola ekirungi ngaobongala abo kikibaliko obeera mu kasuwiro ممكن أريد أن أتوب ولكن I want to repent but ولك سيرا مبت وبان لا سيرا من ناوري كفز الزابو تقوم نونجي بوتا سيجر نونجي تا أتو بدون ليس شاكو بدد كثماني الجن جاكولي جن نتوغر نقوم نتدعي ليس أبو رغاندا جن سنغا زفتي جن سبب دو قبوا من مواني استغار Ebikulemesa okuu okunywera mpozi wali endala bbiri zo sijja zigaziya nnyo nabagaa nti ezimu ziri obyakati endala wujudu shaitaani nkimanyi mu ramazaani shaitaani tebeerawo tobuli omu akimanyi ebeera esiriddwa ku njegere oba oli awo oluusi yensonga lwaki kijjumbira nnyo n'abatabi baddeeko ne bakola ki ne balabika naye bwe mmala okuteebwa nedda etulwanyisa nnyo kuba naye beekomyeyo ku misioni yayo anasi kyefeeringi gye twandibadde tukola wabula ab'ebizannyo yategekera maaki bwagimala n'aliira kusinga naye maaki yaffe yandibadde kukwanyisa shaitaani allah yatugamba tamusuratu fatir ayeringa yamukaga nti inna shaitaana lakum aduwun fastakhizuuhu aduwa shaitaani mulabe wamme igigwe mulimu gwaliko namwe mufule muki omufuula mulabe nga weewala byakutwalamu gezaako tosobola byewala ng'oli bwomu oba buli bwe weyawulabe fa otuuka kaasi n'obeera oba omwonafu naye bweoba n'ekibinja ky'oli nabo fattakizuuhu aduwa beera wamu n'abo osobole okumufuula omulabe enama yaddeo hizbahu yakunu min ashabi saidi eri mukukunga kibinja kyayo basobole okubeera muliro kati okubeerawo ka sheitaani kikulemesa okunywera ate nga ye tagenda kuvawo pakala manzaani eddako olina kwerwanako nakwefaako ekirala ah, ehmaalu أفضلية بقية المواسم غير رمضان سرنيو وبتوا يروز وبتفايو kusukulu mako ebiseera ebirala ramanzani wagenda waliyo emyezi emirala nga gyankizo waliyo ebiseera mu bulamu nga byankizo ngaejjuma enkya bagga nti waliyo saatu ijaba allah yamu omuntu azirya nga talesewadde ezzikiri nasalide ne penacha kuzi naye obongo bonna n'abusibira ku ramadan yokka ye yesei kati we mmala okuva omuntu n'atamanya nti emyezi kumi nagumu waliyo emirala ena nga gyankizi infact yena egyenkizo gye baayogera muli mu kumi n'eri ate ramadan yajja eri ekyo teriimu ne muzulkaada gwe tugenda okuyingira ne zulhajji baizawe guno gwe tulimu gennyini salaatu mutawaliya esatu gibbiri mmanyi n'ogumu guli gokka bajja bugweba omusanvu guli gokka naye gino kitawaali ono gekulimu okimanyi nebyokolera muno olina okubanga mulimu egendereza nnyo allah asobola okukubonereza okufa aina nnaasi bantu baalazewa hum yahumiluuna hatha shaaru tebaguliiko ne zulkaada gwe tunaagendamu ne zulhajji enkizo eryawo kuba gino myezi gya ashhuru lhajji myezi gya hijja omuntu bwateeka emyahijja asobola okugenda kati paka bwenakuba kati tatuukayo n'akola byalina okwegendereza naye giyitawo negigenda swi hmm. tawaalaikataliko kuliko muharamu enzijukira naye mulimu ashura omuntu amalako nga talina kyafudde ku biseera ebyenkizo tokubuza nti waliyo akaseera allaka zuukuka ekira abuuza aniyansaba akawuta muntu dakalaba nga kabiseera yalindala manzaani kati kino kituleetera obunafu naffe badduati ne tuba nenye ensobi omutetumbula kosikira amazaani amazaani bwenaggwa weetaaga kukola obwongo bwonna tubusirwa kulamanzaani kati omuntu nabeerawo ng'abuuza kimu amakiramula kitya bwemba nsiiba nga kisaala ate eh, kiri kitya bwobwagapanga tosaala kiramula kitya bw'obeera eno ng'okola hijja nga tosaala bw'ogondera abazadde bonaye tosaala kuba ibbaada endala nnyingi wano zetukola bw'oba tosala zolo zizala zikiriza obongo abakowola tubusibe obwo kaifa nakurau olquran fi ramadan tusobola tutya kulani mu ramanzani tukola tutya mu ramanzani omuntu n'akitwala nti ramanzani yokka yeyenkizo so nga n'ebiseera ebirala ebyenkizo bingi then ekisembayo ate nga kibisinga newankubadde nga kisembeza kuba tuba kitosa ebirala tebyandibadde nti adamu الشعور بعظمة الله تعالى mun to buta wilan Allah warte mutum na ku banji nyu Allah mula ahwana nazirin ilai kanga ya tingo ko munafiq mugatu tunuri da saballa cikita Allah ta ga mu suratu az-zumar aya ka ga mu san wa ma qadarullah haqqa qadrihi sabatu Allah sai ba mu wasu ci ba ci musani da sai ba mu tigida singa bamutegeera tebasobola nakusingala manzaani omuntu aba kubunkeni naye olwokuba nti ekitiibwa tetumuwa twakiwala manzaani so nga tubakubanga allah gwe tulabanga olwenjawulo buli mwezi gwandibaddegwaddeeyi nnyo gye tuli buli bulamu buli kaseera akaitao naye olwokuba waliwo enkizo gye tuwa omwezi buli omuntu akolewo n'alivaako kitegeera naye kama kadaru llaha hakka kajira bantu allah ekitiibwa kiba kigeraganya obusobozi alina obusobozi kubuli kintu alina amaanyi agakuwa empeera nga bwazikuwa mulamazaani agakusonyiwa nga bwakusonyiwa mulamazaani n'ebirala bingi nnyo emunaaba musiimye nga obudde weebuli kijja kukoona ku nsonga eziyinza okutuyambako okunywera zo si zakunyonyola nnyo zijja kubeera zaakulisinga insha allah naye kammala okuwulizaako gye muli وبارك الله فيكم